Oh Ongi etorri bizirik bizi mugimenduaren irrati saiorat. Hilabetean behin, Aldi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen dituen emankizuna duzue hau. Zaio hontan, Jakoba Errekondok egin bizi baratzea liburuaren aritik hariko gira. Landare, baratze eta laborantzari buruz. Noski, musikatarteak lagun azken hilabeteko zonbait berri, eta datozen egunetako itzorduen berri ukanen duzue, bizirik eman kizun honetan. Berriak atala? Joanden hilabeteko zonbait berri. Munduan, irurogeita bi pertsonaren jabetza, beste irumiliar eta seireun milioi rena bezain batekoa da. Ondasunak gero eta jende gutiagoren esku daude. Munduko euneko bata gainerateko euneko laurogeita emeretzia bezain aberatsa da. Oxfam gobernuz kanpoko erakundeak prazaratu duen azken txostenaren arabera. Oxfamen datuen arabera, munduko biztanen erdia, irumiliar eta erdi pertsona, baino aberatsagoak dira, irologeita bi erritar dirutsuenak. 2008an, iruleun talaurogeita sortzi pertsona ziren, 2008an, berogai ziren. Gobernuzkampoko erakundeko alduradunek azaldu dute munduko biztanen erdialen aberastasuna euneko behogeita bat apaldu dela bi eta amaretik bi eta bostela. Naiz eta azken bosturteetan laureun milioitan emendatu den munduko populazioa. Denbora tarte berean munduko irulogei bi pertsona aberatzenen ondasunak bosteun mila milioi dolarretik bat kakotx irurogeita ama iru bilioi dolajera igodira. Munduko liderek aberatzen eta txiroen arteko desberdintasunaren aurka egin behar dela aldarrikatzen badute ere, erresuma batuko Oxfameko buru den Mark Goldringek salatu du deus guti egin dutela egoera aldatzeko. Oxfamen ustetan soldaten desberdintasunari aurre egiteko ezin bestekoa da hiru arlotan aritzea. Soldata apalenak igotzea, zerga saiesteari ateak estea eta inbertsuan diagoak egitea zerbitzu publikoetan. Azaldu dutenez, gobernuen lehentasunak paradisu fiskalak estea izan beharko luke horien bidez saiasten baitute aberatxenek zergak ordaintzea. Oxfamek argitaratu dituen datuen arabera, norbanakoek paradisu fiskaletako kontu korontetan zazpikakotx sei bilioi doral gorde dituzte. Dilu hori lotua den zergako porua ordainduko balute, gobernuek eun eta berrogeita hamar mila milioi dorar gehiengo izango dituzkete urtero eskura. Azpimagatu dituzten datuen artean, aipatzekoa da Afrikako finantza aberastasunen ehuneko hogeita hamar inguru paradisu fiskaletan dagoela. Ondorioz, ama lau milau milioiko galera izan dute aurre kontuetan Afrikako egialdeek. Indiako laborariak kesu gorrian dira Coca-Colarekin. Diotenaz, multinazionalak uraren gehiagizko ustiak egiten du. Uter Pradesh estatuan, eme sortzi eriskak kutsadudaren kontrolerako batzordeari eskatzen diote Coca-Colari DBK diezaiola ur gehiago ateratzea. Estatu honetan muturiko lehortea pairatzen ari dira, beraz, Coca-Colaren gatik, erritarek eta laborariek ur gutiago dute eskuragarri. Indiako baliabideen zentroko edo IRC koordinatzaile den Amit Sirastavaren arabera, komunitateak edateko, janari prestatzeko, garbitzeko eta ureztatzeko erabiltzen duen lurazpiko ur bera usteatzen du Coca-Colak. Putzuan ezagortu dira eta horren ondorioz bidaia luzeagoak eta putzu sagonagoak egin behar dira ura eskuratzeko. Horrek, laboraria anitzek ez duten dirua balio du. Ondorioz, ur faltaren gatik, produkzioa jausten da, lurrak ez baitira behar bezala ur Ur kopurua zinez apaldu da, mila behatzeun da laroita maratzean, Uter Pradeseko Coca-Colaren lantegia ireki zenetik ura gain ustiatua den baliabidea da. Coca-Colak akusazioak ez ez ditu, aski ur badela eranez. Denaden multinazionalak berak onartzen du azken aldian ur kopurua jautsi dela. Indiarek Coca-Cola multinazionalarekin duten haserrea aspaldikoa da. Eten gabeak izan dira multinazionalaren produkzio moldeen kontrako salaketak. Erritaren eta tokiko gobernuen presioaren ondorioz, plan anitz bertan behera utzi behar izan ditu. Iragan apirilean, ezin izan zuen fabrika bat martxan ezari Tamil Nadu estatuan, bertako gobernuak multinazionalarekin sinatutako kontratua moztu baitzuen. Gobernuaren arabera, ez zuten beren lurretan, larregi kutsatzen duen fabrika bat ukan nahi. 2008an ere Coca-Colak uko egin behar izan zion indiako beste bi estatuen zenbait proiektu abian jartzeari, oposuezio lokalak uraren gehiagizko erabilera eta gehiagizko kutsadura salatu ondoan. Duela amagurte, ahazoi berengatik etxi zuten multinazionalaren fabrika bat kerala estatuko autoritateek. Horrek, laborariai indarra eman zien beste proiektuei kontra egiteko. Endaiako erriko kontseiluak urtahilaren emeretzian euskal monetarik kidetzeko erabakia hartu du. Bozka horrekin urats behi bat eman du eskoak ipar euskaregian, duela hiru urte asitako abenturan. Hau batez, erriko kontseiluko gehiengoak zen gutiengoak bat egindu euskoak bereak egiten dituen balorekin. Euskoa, Ipar Euskal Herriko eundaka elkarte eta enpresen arteko salerosketak erazten dituen sale bat da. Eta, ondorioz, ekonomia eta lana bertokidatzen ditu Euskalaren presentzia eta elabilpena sustatuz. Endaiako eriko etxeak egin bezala, urte astapen honen parada balia Eusko kidetzeko, edo kidetza beritzeko. Horai segituko dugu, Revolta Permanent mungiako taldearekin, desagertu kantua da, pampimerkapiden, adi emankizunetik hartua, beraz, segi, holako emankizunak, berritasun edo freskotasun batzuk hartzen dituzte, cosa porque estilla Desagre tú Jakoba Errekondoren liburu bat izanen dugu aipagai, hots eh, bizi baratza. Jondan udazkenetik, Euskal Herrian zehar ibilida Jakoba bere liburu hori eta honen oinarrizko desmartza aurkeztuz, Dora guti hainize mondiolosen ginuen, eh, laborantza ganbaran bere liburuaren inguruko mintzaldi batentzat. Mintzaldi honen eh, txiki batzuk entzunen ditugu orain. Azteko, Euskal Herrirako pentsatu liburu bat dela, eta horrek zer suposatzen duen. Adibidez, frantzez ez dauzkatuten baratzai buruzko liburu gehienak, gehien gehienak, pentsatuta daude Frantziar, Frantzia Mediterraneorako edo espainolez dauden liburu gehien gehienak dira italianotik itzulitakoak. Orduan, karo, begiratzen azte bali magea egutegian, nik tomatean noiz ere behar dut, ba, adibidez, espainolekoan jartzen du, urtarrilean ere behar dela, hilbeltzian. Karo, astakeri bat, guretzako. Orduan, hemendikan pentsatutako liburu bat oneako Bai? Hau da, egutegik egiten dianian, lanak noiz egin behar dian, lana hoien sekuentzia nolako izan behar duen, zer zeinen atzetik eta noiz. Eta gero honea egokituta. Hau da, gure, klabia da gure baldintza ekologikoak, ezta? Bai lurra, lur klasia, eta baita ere eguraldia. Eta gure kasuan eguraldian garrantzitsuna edo baldintza nabarmenena da ura. Gubi bizigea, mundun euri gehienetakoa egiten duen toki batian. Hemen euri egiten du Amazonasen aina. Orduan, gero ikusiko dugu horrek ze eragina dakan landaretan. Eh, baina oso, oso kontutan hartzeko gauza bada. Orduan, bi baldintza gerrexa, edo zeinik ulertzeko eta honea egokitutakoa. Ondotik, Jakobak esplikatzen zigun, gaur egun gauza irautzaile diren gauza bakarretarik bat dela baratzea entzun dezagun zergatik. Koldo izagirrek esaten du gaur egun iraultzailea izatia dela lana egitia. Zatik nola inork ez du lanik egiten? Ba, ja, lana egitia bakarrik ja iraultzailea da, ezta? Ta nik esatzen dut, ez ez, iraultzailea benetan da baratza. Zatik baratza da lana egitea, baino da, elikadura buru jabetza, osasuna, da bizitza kalidadia, da ingurumena zaintzia, da etorkizuna zelur uste nahi gean, da gure paisaia kulturala, eta bar, eta bar, ezta? Eta hori ez balima da irautza, zer da irautza, ezta? Geo baitara izaten dut, baratzea da, aire librian dakaun, gimnazio honena. Kuota igordain du biherri gabe, eguzkile hartuz, barazki produzitzen ditugu eta gure gilarra gure muskuluak lantzen ditugu, ezta. Baratze bat zaintzea ekintza politika dela eta ergarbizitzeko moduarekin zerikusi hainitz duela azpimarratzen du ere. Argian behin joten elkarrizketa periko legasei iparaldeko launa dezue. E, eh, legaz famatuan semiak eta esan zituen bi gauzan ere ustez oso oso importantiak. Bat da, ez bat esantzuna esan jatia ekintza politiko eta borroka irautzailea da. Hau da, jate soila, da gaur egun segurun egin dezakegun borroka politiko importantena. Ta ni beti esaten dut, hm, politiko bat jakiteko benetan herrian aldea idan, o bere aldea idan, bi galdera inbertza eskilo. Ta da, ze jaten dezu, eta nun erosten dezu. Horrekin badakigu, herrian alde, o bere aldea idan. Bere patrikan alde, bere partiduan alde, bere alde. Eta gero, periko legazek esan baitare, elikatzeko deun maneraren arabera, elkartzegea jendartian. Hau da, askotan pentsatzen duen, ba, jo, ba, ni gu elkartzegea pelota gustatzen zaigunak. Edo gu elkartzegea mendira jutia gustatzen zaigunak. Ez. Zatik, mendira juteeko talde asko daude. Elkartzegea nola jatia gustatzen zaigunan arabera. Eta hoi gure kulturan oso importantia da, eta garrantzitsua. Eta seguruna, nik ezautzen duten inguruko kultura baino askoz garrantzitsuagoa. Geo baitara esate baratze bakoitza mundu bada. Ez dago baratze bat, beste baten berdina. Naiz eta bi metroko tartia egon, lurra ez da berdina bi metrotan ere. Eta baratze zaina aldatze bali madeu, zer esanik ez ez da. gauza batzuk ingotiu, beste batzuk denborazkan po, beste batzuk. Eta ordun baratze bakoitza da apustua bezala, ez da, mundu bat sortu behar dezu, bakarra gaina. Ez dago inun zure baratzen berdina izango dan beste bat. Azkenik baratzei eta bere inguruko ezagupen guztiei, naiz eta oso garrantzitsuak izan denbora luzaz, etzaile garrantzi hainitz eman eta baztertuak izan dira. Emazteek zaindutako gauza bat izan zirelakotz. Ba, baratza, ipularreko gauza bada, baztarreko gauza bat. Hau da, baserri batian zer da importantia? ardiak, sagastiak, belarrak, basua, eta baratza egunero behar dugu, etengabe behar dugu, eta ez da importantia. Zergatik, ba, emakumeak egin dutelako. Baratza, emia dalako, hain justu. Orduan, ez da importantia. Orduan, momentu hontan, Donostian erdi nahi ditue baratzak egin, Bilbon nahi dituzte baratzak egin, Parisen baratzak egite dituzte parketan. Hau da, baratza, arrotzeko mauko gauza bada. Eta hori aprobetsatu behar dugu. Aprobetsatu behar dugu gure kultura eta gure jakintza horri beste indar bat emateko, ez Eta batez ere emakumeak. Oda, emakumiak lana izan du da baratzakoa, eta baratza oso, oso, oso importantia da. Zatik, adibidez, soruan egiten deguna, edo sagastietan egiten deguna, oso kultura e, zorrotza da, ez da oso teknifikazioa undilea eman da eta zentratu egin da gauza batian baino baratzen, hainbeste gauza gaude, hainbeste landare desberdin, etengabe berritzen nahi da, alorra oainez, hau bilar, oa urrunguan, hor dago jakintza bat izugarria. Orduan, hori gure arrotasuneako eh, erabili behar dugu, eh, baserritan. Eta hori nere ustez oso, oso, oso importantia da. Horretik egin beharreko lan handi bat dago horri buruz, ez Ez da, <clears throat> amon, etxe batian, baserri batian, amona bat aidanian, nik babarrun hau azitarako jasotzen dut, eta hau ez, ekintza simple hoi, milaka urtetako erentzi bada. Hau da, e, ez da bere erentzi personala, baizik da, erentzi mental bat, ez da, da kultura inmaterial, materiala bihurtzeko, era nik ezagutzen duten gutxinetako bat, ez da da hizkuntza baino da teknikak ezagutzia, da bereiztia. Eta aldameneko baserrikoak babarrun gorrila aurtzen dute. Ni saiatuko naiz bilunagoa, edo borobilagoa, edo brillo gehiago daukana, edo lehenago etortzen dana. Orduan, etxe bakoitza da uniberso bat hortan. Orduan, hor, emakume bakoitzak, bere ama, bere ama, bere ama, bere ama, bere ama, milaka urte atzea ajutia dakau, lan horren erentzila da, ekintza simple hori, ez da. Horren, hori, arrotzeko moduko gauza bat bihurtu behar dugu, elzan duguna, izkuntzan, baino bai teknikan, bai, e, bueno, ba, ze gauzak erabakitzen dian da zein eh? Eta horrek ekartzen du, barazki horiek, hasi horiek egokitzia etxe bakoitzera, lur bakoitzera. Horretik, urte batian, uste deunian, gure azikitiai, milaka urtetako erentzi bat galtzen nahi. Eta egokitze bat. Eh? erentzi genetikoa landaretan ere, ez guria bakarrik. Artuarekin, babarrunarekin, bueno. Eta ez hori bakarri, arrotzeko moukua da baratze bat, gauza simple baten gatekean. Eta da, baratza bat, persona batek beretzako egiten bali madu baratza, bakarrikan landari sortzen duten osigenua nahikoa da persona horrek urte guztin arnasteko beharduna. Horregatik bakarrik mereziko luke baratza egitea. Eta gaina, geho barazkik ditugu. Orduan, arrotzeko mugukoa da baratza izatia. Eta gero bukatzeko hemen esaten dut baratza zainaren laguntzaile honena da kuaderno bat, kaier bat. Hau da, dena apuntatu behar dugu. Den, den, dena. Ze hazi erabiltzen egian, ze alda dan, ze bari edan, nundik ekarri dugun, ze hilargitan egin dugun, ze sima erabili bili zenbat eman duen, dana, dana, dana, dana. Orduan, entzun dugun bezala, baratzek larrialdi ekologiko eta justizia sozialarekin zer ikusi handia dute. Jendean, elikaduraren zati handi bat multinazional guti batzuen esku eta nazioarteko merkataritza hitzarmen gogor batzuen menpedelarik, baratzen bidez gure elikaduraren zati bat guk menperatzen aldugu. Hori egin gabe noski sostengatzen aldugu toki kolaborantza eta bere ekoizpenak, baina ez dizagun antzi gure Ipar Euskal Herriontan ekoizpen animal nahiko ditugularik, horiek dira aragia, esnekiak, arroltziak, eta aldi berrian landare ekoizpen gutiegi oraindik. Eta elikadura burutia betzarako, gure etxe inguruko baratzeak izaten aldire toki bat landare ekoizpen eskas hau betetzeko. Ingurumena ere zaintzen aldugu baratze bat ongi zainduz, gehiagitan ikusten dugun bezala golf baten itxurako sorobil bat utziz baino. Soropil batek ez du deuseko izten, bioanistasun oso gutxi du, ez du erle edo bertze animalerik ekartzen, eta hainitzetan zaintzeko kutsatzen dugu belarra mosteko makinen motorrekin. Soropila baino, barazkiak azten baditugu, alderantziz, ekoizpen bat badugu, bioanistasuna sortzeko almena, eta ongi zainduz gero, kutsadurarik ez dugu sortzen. Baita, lurrean karbonoa metatzen aldugu ere, hori lagungarria da lurraren emankortasuna hobetzeko, baita atmosferako berotegi efektuko gaskopurua murrizteko ere. Bazterrak eta bizikalitatea ere oso garrantzitsuak direla horretarazten digu eh, Jakoba Errekondok. Gure inguruan baratze bat edertasuna sortzen alba dugu, gure burua sensazio atsegina zelikatzen dugu ere. Horrek gauzatik bat iduri du, baina pentsa dezagun jende hainitzen planetaren arde zerbait egitea sakrifizio bat bezala ikusia dela aldiz, sentsazioa txeginak sortzen baditugu ingurunea zainduz, biztanda erresago eta luzaz segituko dugula. Eta baratzea ekintza politiko bat dela horretarazten digu ere, ekonomia eta klima bideonean eramaten laguntzen du baratze zaintzak. Gaur, gerota gehiago modan bilakatzen ari direla eta tendentzia hau probestea gure esku dago transizio ekologikoan eh, baratzeai merezi duten tokia egiteko. Eta azken dimentsu bat gehituko ginuke aurkezpen horri, alegin guziak egin behar dira noski eta morrizteko, baina jadanik aldatzen hasi den klimari egokitu behar dugu ere. Eta hortarako tokioz ezin hobe bat dugu baratzea. Pentsa dezagun, eldudian namarkadetan gero eta negu epelagoak baita uda beroago eta lehorragoak izanen ditugula. Ikusten dugu laborantza industriala ez gai gaur egun modu senduan elikadura ekoizteko, bere aulesiak gerotan abariagoak dira, eta hain zehatza edo spezializatua izaitagatik, klima aldatu eta aldakorrago batean oso aula izanen da. Aldiz, bai tokiko laborantza iraunkorra, bai modu ekologiko eta dimentsuan egindako baratzeak, gai izanen dira e, klima aldaketaren erronkari aurre egiteko, tokiko barietate eta ekimolde sendoagoak eta aldiberean malguakoak erabiltzen dituzte lakotz tokiko laborariak eta ekoizleak sostengatzeaz gain, az gaite zen gu ere ekoizle izaten, gure txandoko lurretatik asiz, gauza hainitzen dako balio du eta. Bizilegeak dio, argi bezainido, gaztea hilkordela, zaharra derrigo Herri batez ordea zergatik ez aitor Hain zahar dela zeren sortu zen ez hilko Bahala izan dadin indar bat da Bahala izan dadin indar bat da alde xeden mugida, antira hemen buz zen bat eguzten duen, Arimata gorpuz, Zu hori dena ezin, iur liteke haus, begiratzen bat dugu, el buru bere dut, kaliurra bertan dago, da egin utz Da bertan dago ezin da egin du Gezala gaitzen kontra Austean hartzen di Aparrake mandeza oinetan ANTSEGIN Gure erronka ez Neskude bai baizik biziren zerbait, izia goetik, sentituz geureta. Plazenta. Mikel Marquez ginuen hor, indar bat dabil hor, kantuarekin, hainbat pasarte gogo eta garriak ea kausitu ditu zuenez. Itzorduak, atala? Zuen egutegietan markatzeko datak. Biziren kontsumo zero zabor lantaldeak opari dispentsarzaren ageri berri bat egin du. Lehena, egu berriko eta urte bukaerako besten karietara agertu da. Bigarrena, San Balendin egunaren karietara egina izan da. Ara zer dion, bigarren opari dispentsaren honek. Maintasunan funtsezkoa dena ez denez erosten opari dispensaren karta eskaintzen duenak, hari, berari, opari baten erosteaz San Balendinen karietara dispensatzen duela karta horren hartzailea dio. Kartak azpimagatzen du ere, elgarrekin momento goxo batzuren pasatzeak balore handiago bat duela eta ondorioz proposatzen ditu kandela argitan egin afari bat emailak prestatua ostatu dotore eta etiko batean afari bat, gaualdi jantzitan, naturan ibilaldi bat bikotearekin, edo bikoteak elgarrekin gozatzeko ikusgarri bat, ustekabe bat, edo ongizate masaje bat, eta bar. Kartaren gibeleko aldean, ere, irakurtzena alda gogoetatzekoa den mezu bat. Itxuki eta berekoiki jarraitzen dugularik gehiagizko kontsumoan, gure planetak sufritzen du, hari jasean arazten dizkiogun handeatze guzietaz, eta hori adierazten digu ikusi nahi ez ditugun molde ezberdinetan. Gaur egun pairatzen dugun beroketa klimatikoa, edabideetan gehienik agertzen ari den molde bat bada, ez da bakarra eta horiek denak azpimarratu behar dira karta bukatzen da desmontuturen mezu batekin. Ongia egin, pixkanaka, zirezten tokian, zeren ongi puska horiek guziek, behin bilduak dirilarik, mundua eraldatzen dute. Horai saio berri bat hasiko dugu, hilabetean behin, bizi mugimenduak ateratu duen ogoita bat ekintza sistema aldatzeko eta ez klima, liburuskatik pasarte bat edo gomendio bat edo engaiemendu bat proposatuko dautzegu. Beraz hilabete honetan hasten gira, ogoita bat garen engaiemenduarekin, hori guzia e alduzue, hara zer dion ogoita bat engaiemendu honek. Tokiko moneta bat, adibidez euskoa, erabiltzen eta sustatzen dut urbileko trukatketak laguntzeko, tokiko aktivitate ekonomikoak sustengatzeko, elkarte proiektuak dinamizatzeko eta berotegi efektuzko gasen isurketa ondorioztatzen duten garaioen tipitzeko. Bizirik, bizi mugimenduaren otsaileko emankizun hau bururatu da. Entzule erri finkatzen dizuegu, martxoalen amalauan, astelenarekin, ahatseko zazpietari goiti. Eta eza berri gehiagoren eskuratzeko? Gule web horria ikuslasai bizimugi.eu elbidean.